deus, argi erraiteko, postuetan eh, ikusten bali madugu. Eta Parisek eman uh, postuetaik eh, dugu deus gehiago, behaz uh, gaur egun ebe berdin gira. eta ez da posturik bordaletik heldu. Hori lehen gauza, bigarrenik ikusi dugu, eta uh, rektorak nahi baitu lehen bailean Ixina dezagun konbenio berria, guk argi diogu, ez balin madugu garantiarik de konbenio berri hau emanen duela zerbait, zertarako sinatu. Eta argi egiteko, konbenio berrian ere izanen da, nola kondatzen diren postuak. Beaz, uh, eh, garbi, konbenio berridik ez dela izanen bere ala, presgira lantzeko, eta hortarako eginen dugu konbenio zaharren evaluazioa, eh, baina ez dugu uh, eh, izanen berridik bere ala sinatuko eta bere ala gaur egungoen zermenaren ondorioak zehaztu gabe.